la conecto. Yes. yes. La pupoi. Don mi saio to tri de Rusio, ni mon havas mai tro an vespero, preskaŭ nokton. Vi havas uh, preskaŭ mabe, a tagmen. Uh, kai mi volas rakonti al vi pri ni aspekto de instruado de Esperanto en nia universitato. Rusia, Universitato de Vincenzo Interpopolo. Eh, Ana, eh, Mi estas Joaquino, mi faros eh, presenton en en Eh, Buenas tardes. Bueno, Do, al Eh, de Instruado de Esperanto en Rusia Universitato de Amikeco Interpopoloi. Eh, Rusia Universitato de Amikeco Moscú, Moscú Rusia. Ana Striganova, estas bacalauro pri internacia jornalismo y en la jaro 2000 magistro pri la rusa literaturo, dirse defendita 2010, post diplomita studoi en la catedro de rusa kaj eksterlanda literaturo 2010-2003, preleganto de AIS IBU IQ. autoro de quel decai articoloi de la ciencia revuo de la rusa esperanto kai la alia lingvoi. Resumo, en la hielo de humilde kvar en Moskvo, en Rusia Universitato de Miketsu en Interpopoloi, ciencia concilio aprobis du stud programoi de esperanto. Poste la hielo de humilde exces aldonigis ancora unu. Tiui cursoi havas bastant cel grupoi. La aja limo startas ecde dexes jaroi. La clero influas nur al espertoi de la curs fina diplomo, cae al parteno a la universitato ne gravas, do povas aligi prescau ciu desiranto. Dauro de la cursoi varias inter dexes cae cent academiae horoi. Curs finintoi de tiui ci stud programoi, pos la speciala iscriva e cae parola e examenoi, ricevas oficiala diplomigion agnoscatain de la statu. Regule o casas malferma e lezionoi con esperta esperantistoi, Moskva Esperanto contillo de lernantoj Merl. Funkcias paroliga klubo, kiun partoprenas stud studentoj kaj kursfinintoj. Nuntempe tio estas la sola tia y esperanto Curso en Rusio. Do, vi povas eh, komenci nun. Mi dankas vi. Bonan dankon. E kia vi la unuan fojon prezentis niajn kursojn dum Esperanto renkontiĝo, tio estas dum kongreso en Suduno, Anta mi prelegis uh, eh, filinon che ora comencis pri budismo en Armenio. Tia mi comprenis che comence eblas bene. Do anta mi comenzo bene. Rusia Universitato de Amicetso inter Populi situas solando de Moskvo, en bene loco, apod grandega arbaro, per uh, Maldovo Parco, cae uh, Pomuia già de Danu Chiublidės, kai sonoras muere la Rimmonda, universitato estas kreita de flavaj kaj ruĝaj ŝtonoj kaj antaŭ konstruaĵo staras statuo. Stat, sur statuo estas bela juna rusa virino, kiu tenas bebon sur siaj manoj kaj ŝin ĉirkaŭas ok belaj junaj viroj de diversaj landoj. Studentoj nomas tiun monumenton, daŭre kies enhavo tio estas. Do Rusio eh, Universitato eh, de Amicheco eh, Internazionale estas universitato kun sufiĉe granda por mia lando kaj lando historio. Ĝi estis kreita antaŭ kvindek kvin jaroj. Tiam ĝi havis nomon Universitato de Amicheco inter popoloj nome de Patrice Lumumba. Nun tiu nomo ne plu Ehm, multe jaroj en mia universitato pri interlingvistiko kaj Esperanto instruis eh, sinjoro Mazovic Sajf, estas tre konata sovecia esperantisto. Eh, poste eh, mi kaj Dima Ŝevĉenko mia edzo tie lernis kaj kiam mi finis tie lerni kaj né dependes minha uma diferença de certas ou em nico vence suspensio eh de Nichols of the esti the de Esperanto, ficou sob esperar que acho não uma universidade onde já se parou de sentir eh cair algum que queyarno e não divo sucessia se de de icom fale em né universidade de esperando Тема estas curso de tiel nomata aldona klerigado. Do estas ne curso por studentoj, sed curso por ajnaj dezirantoj. Do ajna homo kaj studento kaj lernanto de mezlernejo kaj tute plenkreska homo eĉ maljuna ne gravas povas veni al universitato pagi malgrandan monon kaj lerni ĉe ni. Eh, an eh, ne CURSO corso EN se me 24 tempi Paris reklamans and pardon corso ma che un davves con convenzionai PAROLAS miam si tra si rapide ho perulo ma perulo mal rapide pompolo mi parole stre rapide a cerândide doi falies euh cu mandat de curs sunt pute uh, să pague porcii de zerandoi. Este quas al reclad odiiai sconti cursan. A antiu sempagă cursă, voiis king de coida voi mai ca ние се сварени диките и чадни SP с кано мултай, са du malgrande curso ni fundima comences verki lerno libron, helpe de kiu ni eh, poste instruis ĉiuj niajn lernantojn. Eh, tiu lerno libro estas eh, nu do ne verkita, sed ĝi jam enhavas ekzercojn, bildojn, gramatikaĵojn kaj tiel tiu, do ĝi tute taŭgas por instrui. Kiam la unua malgranda kurseto finiĝas, E, Kelke lernantoj havis deziron daŭrigi e, kaj ni faris grandan centhoran kurson. E, Do laŭ mi, kiu jam havis kelkajn grupojn, kiu, kiuj pasis tiun centhoran kurson, mi povas diri, ke tiu tempo tute taŭgas por ke fine de tiu kurso homo povu facile legi пациент пароли, пароли при диверсии первой, э, лег диверсия литературам, до чио курсо, до нас а не примапис и милям, а и нивелю со де карекзамена. Енрусио карекзамену и педагогин де ауфеличен не трефункция аз, нихава сальян система, противо нихава срабадај. Проблем екзамени, те проблем системом да си екзамен. do eh, eh, mia unua grupo eh, sen ki u pasis sen foran kurso estes nur du geknaboj kaj nun mi povas fieri ke unu el tiuj geknaboj jam vizitis kvar universalajn kongresojn kaj eĉ post tiu kongreso en Lisabono estis aŭtoro de kelkaj fotoj kiuj aperis en revuo Esperanto. Dormimenul aktyvas ankaŭ kontribuas kulturan vivon en Esperantujo kaj mi povas fieri pri tio. Jen. Poste mi kompensis ke centdolora kurso estas tre serioza, sed iomete tre Do por kongresprivomoj estas malfacile dum Дункерке ему надо, Дубровского Доньяру, визите университета, Берника и Тельфилд. Камина цидис фари номен спецом де курсой, мальгранден курсом, базовым курсом, пор э, кому побу фанатичек он эсперанто, и он это э, коменце пароли, он это коменце леге, как пост препари адрецом верниме. Тио курсо даулас дексес хорой, Anka je Gumbeca zgoraj, čez Popljeco pogon predona. Цілу курсу функція не буде, чар гумой крека спала спірантою з постійно фацилі, кемі повоса хлібний джин був монатом. І у мене лівий монатом. kai kiam mi ser mi ser ĉe komand por longa kurso ni ĉiam havas malgranda grupo sed kiam mi faras malgranda kurso mi havas sufiĉe granda en pokvin po ses homoj grupo Ah, saluto, Nana. en un momento. Ah, peton. Eh, la grupo demanda se vi povos iomete eh, paroli pli malrapide. Ĉu <laughs> dankon. Mi ya sana, que hayan ankaŭ mi parolas rapide. Se vi petis que Yes, yes. Ĉu rapide, parolis rapide que kiel mi para, sabe Čečenija na Rusiju je to šanso, ki je ni alando, ali vidi, oni tre maljofte eh, parmesos longe parole, proti oki je obcijo je to s parmesite, ali ni noši parmeske gerabide, posto to si čim na konci. Vrne ga je, čijo mi komprenis čijo. Eh, yeah. имаме по-проста че курса, ние едната и децата с отлича сериозен дипломой на дипломния университета. Лаура Гули и Лева Светцели диплома при приятели годе сия професията на Лигада. Съртива по съдисти са и я, права с председател на Лигада. Sed mi jam diris, ke inter miaj lernantoj ofte estas homoj junaj studentoj, eĉ lernantoj de lernejoj, kiuj dume ne havas superan klerigadon, kaj ili kie diplomon ricevas eh, tiel nomatan certifikaton pri fono de Esperanto de eh, tiu nivelo kiu ne havas. Uh, ah, Due, mi, mi, mi jam karakteris ke tim kaj mi povos recimo pri iuj rezultoj. Uh, rezultoj estas tiaj, ke post cent horo kurso, jam mi pasas ekzameno, homoj E absolute bone konos gramatikon, do kiam temas pri gramatika testo, ili pasas Či, či jam pasu z interfejte, čar gramatiko de Esperanto, estos tro, co jim je pomoci mi nekas texto, de ciam tio estos texto en iu eh, eh, vera beletra literaturo, en esperato, originale verkite, mi ciam beletos novan texton, eh, kai tio mi anto ciam faras bone. Kai anto ili ne predevas rakonti pri iu temo, ni havas examen biletoi, ili prenas bileton, kai tie estas iu temo, Ehm, ne tre facile, exemple, vi a shatate libro, au vi a shatate sporto, vi a familie, eh, o cae tepio, cae ili devas raconti io suffice buono un grande testo tio ti ho vedi anche lo faccio do ti ho pizze buono curso chi ha un nipano mai lungo curso che ho da uno snob monato sempre esame non è stato molto genau, ich habe es in Texten, ich habe mich hier auf unser Sohn so lang Texten, ich habe es das Knabi Argumento, ich habe es de Anderson, ich habe es Traduki aus einem Wolf. Ich habe es auch absolut perfekt traduziert, ich habe es Fabello, aber ich Dopo uno monato de lernado, mi è gettato in bianca paura stranchi di esperanto e la usa ci un vero e vedete un testo. E anche io devo essere un arco in cerni, dove sto in un legato, e di delle parole, temo questo, temo questo, c'è un sole che è tutto facile, temo questo, di chi è questo, di a nome, chi è aqui há esta seria lá não profesia kaj cerkev. Do estas tute facile temo kaj ili ankaŭ tio tion bone faras. Jes. Post kiam kelkaj grupoj finis la kursojn, geknaboj demandis que kaj kion plu. iniziare un consiglio in questo semplice modo facile voi che mi può spagli ci ti è morto per ciò mi decidi spagli ma grande parliga globa ci ho samaine ci ho samaine per un festo in mira così c'è il caffè io sono il parco e mi parole se ne sperano mi ci am šerca, skaj ki am ihava s klubo, mi jeste s eksterlandana. Mi tu da nekako prene s rob sam vidno. Esperanto y ankaŭ estas de nur estas vera eh, sufiĉo por komencantoj. Multe pli utile ol Do, povus esti vi jam havas iujn demandojn? la de Duolingo? Eh, ¿Qué con...? La homework ah, que you learn is Duolingo. Mi dirá, ah. saluto nana mi jus lernis Esperanto per Duolingo. Kion vi farus con mi? Eh, kion vi proponos al mi post Duolingo? Ai, Dido, uh, Duolingo nure no existas uh, eh, Esperanto kurso, pues, ĉe Duolingo nun existas en la angla en la hispana. Uh, kaj niaj lernantoj pli estas uh, rusa. Yes. Doctorii au mai facile să lernice Duolingo. În Rusia multe omul prima tricotul slang, la doilea folosul Duolingo. Duolingo sunt admiri cursul Ivenis nu доходите у их наука, если хотите вступить в Amazon дел. Септил базу это спли лексиковая грамматика. Doi, bonus quelques votos, să ne întrebăm capabilă să le muzim. do ah, para ver quando dou a língua nem nem. Então, você sabia esperas que sempre alguma idioligo, navegador do curso. Querem falar, aprenderam qualquer coisa do curso. Ah, nem essa tipo que eu nem esse tratamento né? Минали с курсовен, минало се с лерновибровен, мислим тези задания с парамборантонцирчовен, кај комент се спаровен. Противни еге боне по предназломоен, кило и не воля с видите курсовен, кај воля с мандерне. Противно ми трести мас долинго, кај е, е, е, лерно, кај теплю, кај лерновибровен, кило и вен пасальвомоен мандерне. Се чајме е доказано с курсовен. I est, jo, ariae demandoi, au mi daudigu... Do mi daudiu. Eh, eh, Iem eam coro quia mi voras didi, eh, do tiu du cursoi, quio est est cent hora, quio est est deses hora, est est trae grande diversa, ance, o deres est i diversi. Do, cent hora curso est est desudice seriosum. Decumenții proponas al miaj lernantoj elekcitemojn, kiuj ili volas pridiskuti en Esperanto, librojn, kiuj estus interese por ili. Do se grupo ŝatas ekzemple versojn, ni legas versojn, se knabo estas ekzemple programistoj, ni legas ion teknikan kaj tiel plu. Do dum tiu kurso ni faras vere malbona, kaj mia celo ĉiam estas, eh, kaj miaj gelernantoj komencu paroli unu kun la Esperanto. Pro tio, por leciono, mi ofte elektas diversajn diskutindajn temojn, por ke ili disputu, por ke ili iomete kverelu, kaj komencu bone paroli en Esperanto. Eh, se kiam temas pri malgranda, dek ses kursa, tio mi ne haus. să э, до других созбору и э, не мусим это пароли преграмматику, преники деколь доворный, в помощь легете mai grand contextul, fabalietul meu, se denio serioză din nefolosfare, protiv, por paralelizitacului, mi uză se diverse în parții din două. egzemplėmi, tuomet apgametas mūsų treniruoja, utiliai dažnai, karjeram, skrydiniui, pasportu, telefonu, kriterijų, kad negignamui dėvas priskrydi kion įvykitas. Tie mane bone komandos bone uzė pasilin mortoj, už sursų, dextra, maldextra, Yes. Ankaŭ mi uzas ludon, kiam unu lernanto ordonas, nu, petas alian lernanton, ke li faru. Do li stariĝu, li devas stariĝi, li sidiĝu, li devas sidiĝi, li prenu skribilon, li devas preni skribilon. Do unu lernanto komencas paroli, dua lernanto komencas aŭskulti. Kaj poste ili ne ŝanĝis siajn rolojn kaj sekvas da oni vidu, da tio trenas. Čale ne komas da komunike, komas da novo je umete disputi, kaj tio aspektas pozornito. Kaj čak tio estas ljudo, mi čijem havas kondinan volej, kiju mi donacaj, donacaj se pomo, kiju li bone ljudas. Tio akal trenaj pas, čak tio estas ljudo. Anka papo de ludo. devas esti prenita. Jen. Uh, estas uh, malfacile elekti tekstojn, kiujn mi legas, kiujn mi pri kiujn mi diskutas, uh, ĉar uh, laŭ mi teksto devas uh, esti kaj sufiĉe facile kaj enhavi utilajn vortojn. Do mi kun uh, beletra literaturo ĉiam havas problemon, kaj estas ege multe da vortoj, kiuj ne estas bezonataj por komencantoj a senti a un tipo mezzo spegni io ho cominciato i miei viaggi in andando e dire che onesto si interessa e ti resto se vuoi fanarlo io va bene e mi devo serioso letteratura a ah, kai con mi ci ha questo problema tro di texto che già ho ne ci ha successo se poi poi Ĉu aperis iuj demandoj? Ehm, Komento, jes. Mi multe ŝatas vian laboron en Esperantujo. Ĉar ehm, mi ne ŝatas tian antikvan bo bo bo bo bo mi mi ne ŝatas tian enuaj kaj vi ha viaj desegnoj via laboro via vigleco estis bona novaĵo por la no movado. Dankon. Uh, do ancora che non mi povas racconti che a mi nur comences fare tiu curson in uh, universitato oni diras al mi che mi devas Ну, не треба се прескал денес и види хома и кеуи хавас клерикадом суперен, кај кеуи не хавас суперен клерикадом. Чали ви хавас диверсен нивелин дейлефонова, Eh, kaj mi eblas ke ni lernu kune. Mi tute ne kredis pri tio, eh, sed eh, estis interese, ke evidentiĝis, ke vere estas malgranda diverso. Uh, do kiam temas pri homo kiu havas iun lingvan lingvistikan klarigadon, li bone konas nomojn de ĉio do mi povos diri al li verbo, kai li comprenas, mi povos diri al li substantivo, kai li comprenas. Sed kiam temas pri homoi kio estos teknikistoi, au kio estos ancora lernejanoi, ili tute ne povos tiri vortoi. Uh, kai mi devos uh, rakonti per aliei vortoi. Uh, eh, kai eh, kiam mi havas miksilium grupo, tio kiam estos amuzet e da minha versão nova que tinha começado a partir da parte da gordura e porque comprei no visto e que é geologista e que pode me fazer igualta e porque comprei uma daqui quisto aí. Eh, se posso identificar que estes aqui estes daqui quisto aí, e começa-se a ver a comprei muito de maneira rápida. O nome já está tanto astronômica livro, que é tu mai fațite, că ne poți crede un ce este să o fațire. Ca era ca o procentă chiar homo i-am produs multe din noi. Eli chiar homo cunoscut din, din moment să se mixeze. Că prinde diverse în eh, frază, în vortă, în eh, constructă, în lingua, lingvo, că пароли салфетка Кенкенингуэй. Все-таки я полос мальмой и не фацильника, и э, э, пуре куманцы с пароли э, на старах. До се пароли при homo de diverse niveluri de clarigat, не trebuia răspunsul. Bine. Ancora est, la unis sufficientereste quio celio homoi venas lerni Esperanto. I est un homo, eh, mi cian eh, eh, prima et pridumteriae resovano, demandas quia di venis. Quion tu volest de Esperanto, por quio celio vi detenies lerni justa Esperanto, cae mi havas prim la plei popularem responde, quia vi pensas quivi. Porque un celo y un hijo voy a vernos bien Si voleme, si volemo. Ah, cao yes. Uh, do, uh, la plei populara en respondo estas mi conos meniu lingvon krom la rusa, tio estas bontinde, mi devas lerni ancora ion. Do, en Rusio, etende, io ciui devas lerni presto cium sentino, de homoi succesas. Pro cio, vera multei homoi ne conos lingua intrograrusa, ca ini voles conie ad coro un lingua. Ine eh, audas ca Esperanto estis facila, ca eh, ier est derdi Esperant. Eh, dua da moi populara respondo estas mi iam conos 50 lingue, voles conie ad coro Nome <laughs> inter mia e a studento est as vera multe de invisto e que eu conos multe de invisto. Poliglotoi? Yes. Sed, uh, tu mi es in datelia. Causa, um, mi jam havas primatili tecnia nantre, Kiu idinis, mi venis lerni Esperanton, ĉar kiam mi estis Cade mi legis Kadegadeson. Ĉu vi konas Kadegadeson? Ne. šiandien. Estas neusova fantastovi, e, kilo iš esperantisto, e, sed bedaŭrinde verkis ne en Esperanto, e, li verkis en angla, sed en multe liaj libroj, interplaneda galaktika kosma libro estis Esperanto. Do en liaj libroj aperas Esperanto kaj aliklaroduloj parolas Esperanto. che ci ho shatato di ci ho donegato pro io romantica e charme causa e per se ne sperato per parlare di galattica di mondo Esto es todo lo que tenemos, es el interés de esto, que yo estoy en parte de Homo, esto es la play fidelia esperantista posta. Mi pat es brutio, causa me mía, esto romantica, que yo esperantista, que yo me estoy en

Минотековская весть из популярности узадуюся, те пасельская вест, ну, вест классикулю, ну, если фантастику, сед нынче уландуи фантастику есть с «Ну, моды, не уланду есть с тренда моду при фантастику, че не вес, че вес вес, вес че вес? Не. Не. Кирам Михайловка не видно? Vă tu, tu scriboani Macedonii Neteisų sveitvarį, kai esu vidėgame vidėjose, vienas tiesiog, man Harry Harrison. Harry Harrison? Uh, yes, ah. yeah, yeah, yeah, yeah. yes, I know. No. Uh, Anna Mija Mandon. Eh, la, eh, vi parolas que vía a Hernando y Felichas, char, lerna salían lingvon, estas facila, set la abotzo de Esperanto ne similas al la abotzo de la rusa lingvo, eh, chune estas malfacilajo por via y видел, э, там она не, она ее и он чем строас мин э, прибазу даля для него. Те, э, популярны те, что смутбазу, то не конус алфабетом, как какие фразы. С алфабетом ничего не конус. Де информация ничие вида с латином алфабетом, чар новой де вендерио, новой де фирмао, чего это skribita i mi avanto en uh, latin alfabeto do mi uh, ne havas tiu uh, eh, problemo ni ai pano i prima di un calcio i jam capabas ni jam do tiu problemo ni ne jam capabas dankon ne da tinde kai uh, eh, Anca o esperanto uh, eh, ni ce in mia lando au en ce in ciui lando se mi havas uh, Remarkom, que el Internet en Hawaii prima el 80% y la profesión es programista. Mi multe pensas kiel, se poste mi komencas kompreni, ke programistoj en Esperanto ŝatas logiko. Do kiam vi povas, ekzemple, kiam vi povas konstrui vorton. Do prenas kelkajn partojn kaj ili konstruas vorton. абсолютной логикой, логикой сенсуперфлюа или терра, на терра, сендетерра, и имени гепта, случилось, то Right, такая логика, я не тем не вижу. Минашевцев vera privaldėjo gan procentui, laboros kaip programistui. E, kai ankaŭ kiam oni prezentis min, oni diris, ke ni kundima okazivas nun Moskvan Esperanto renkontiĝon. А тема это сэнтэнтиджо по эсперантисту и кью приходишь с Ньяхаймо по еду кельки монатой, кай анкалджи это стре бога практико по генератору. Чар или по вас вене, не аю рэпотиджо, аль проксима, фагата, стаципле вене, гасте, аль пейло, кай тия рэпотиджо по дубек-лидек che un parola sura di speranza. Eh, tio vera eh, eh, tre pasadili, kai poi poi mi è lernato e io presentas. Do che a me viato san coro tutte troie comenzato e gli esempi poco stai diverso. Au racconti un po' di sì. Kai ni è esperienza di stoi tre gioia, che è stato in Cina. Yeah. Ciò aperis demande? Eh, salve Zodana. Salve Zodana. Ia mi volas visiti vian urbon. Ancora qui? Mi, mi, mi chatus visiti vian urbon kai vian classon. Oh, oh bene, se mi dico che io voglio averti anticipe, che mi ne preparo a eh, raccontare un po' che vi posso già visitare kai kai rapidigia kai a parte le sinti universitato ci aggiungere questo bella kai fondo loco kai sì vi posso raccontarci con mie lavanti a certe da mie lavanti è trasciata sta mandando in chiar ci vuole questo interesse che ti ho mostrato che è sempre di poter tutto mondo mi sidas, pardon, mi sidas, mi tute ne parolas pri uh, via classo, tamen mi visitas uh, citium belan sunan landon, kai versaine via urbo non etas ege malvarma. Ciu? Nu, ne cia. Ci havas pli mal pli uh, nulam da grado, estas plu plu veta, do estas tuta normale vetero. Mm. Sed se vi visitos nian landon somere, uh, estos uh, sufiĉe komida, sufiĉe varma, do somere ni en Moskvo havas ege varma klimato. Ne tro varma, ne tute ne malvarma, ne tro seke, ne tro komida, do estos tute varma. Se tiam mi devas viziti mian nato pri malpli junie, ĉar julie kaj aŭguste ni havas ferion en la universitato, kaj estas malfacile convoki lernantojn tie ĉar mi ĉiuj ripozas. Do junio estas plej bona monato? Ankoraŭ foje? Junio. Estas plej bona monato? Junio kaj eble majo, ĉar maje ĉe ni floras pomarboj uh, kaj ĉe dizarboj. Ah. Estas ne nur bona vetero, sed ankaŭ venas. Do majo aŭ junio. Dankon. Dankon. Dankon. Dankon. Dankon. Dankon. Dankon mi volas eh? paroli pri <laughs> eh, mi mi estas programisto mi estas programisto kaj ke a mi eh, a eh, studi Esperanton eh, Esperanton eh, rememoris min la dua dua ordono logiko mia mia classo de dua ordo logiko eh, se mi ti tio estas Rifaxila por mí, este, Uzi la, la aborto y Kiel, Kiel, Kiel, Kiel, Kiel, ¿qué no me dices? Tabel Bortoy. Tabel y la Tabel es estis, Rifaxila por mí. Yes. Chami, chami, sí, pri la sua lo loquico. Yes. Do estás parto de la statistico, yes. <laughs> yes. kai citie estas alia i esperantisto i ke estas programisto i ankaŭ parto de la statistiko parto de la statistiko <laughs> No, to mi je samo ovce, kada je to svijet, kada mi je otre ofici od Dimaka. A ah, agora uno važno da poke se sad vidinje, ke naša je nevistijas, ke en Rusijo estas tre multe eh, i esperantisto i kio i gitarnudas Eh, do ni havas tre riĉan eh, tiel nomatan bardan kulturon. Kaj tio ni ankaŭ uzas, eh, baldaŭ ni ne min mandekantas, sed ke ni ofte ni ofte invitas gastojn, ekzemple ni Kajon Bronŝtejn, verŝajne vi konas vin. Ĉu vi konas vi Kajon Bronŝtejn? Mi ne. Ne. Sufiĉe konata en Esperantujo kantisto kaj verkisto. Ne. Noj, mi ofte s vin kaj vi gandis vo en Esperanto. kaj kantoj estus ankaŭ interese en mi, ĉar kaptoj estas pli facile mamoniigipakere. Kaj kattoj ama havas multe ĉiujn homojn. tio ankaŭ pentas en kelkaj lerantoj. exemple, Havaskelken romantiken Levinoi, ki v naša posrednji, tudi naša posrednji, Srpija velja avstrijska é ili Mardasesca ili Leros. Tinha uma prima maravilha, você estava tinha uma Wow. Ja, kaj dalje in da mi je ja ino ja estas du kiu i verkis por mi poemo en Esperanto. <laughs> Gratulo. <laughs> Jen. Eh, Do, ĉu ankoraŭ demandoj? Eh, eh, ah, Komentoj ah. se vi vol. Mi ah. volas fari komenton. Ni anca... mi havas konversacian rondon kaj ni mi elektis dekunu landojn po monato kaj mi elektis Rusion. ni estudis chio pri Rusio, pri via culturo y via problema, y kai tiel plu. Kai en Moscú, fakte, uno eh, unu al Moscú ya desegnis unu Frido calo. Li estas el argentino kai li et, sigis rusinoi, kai doni havas pli granda relato, for, tre forte relato inter Mexico kai Rusio. Bueno, Ata, eh, Ĉuvi ke lernantoj diris al vi iom pli la facileco pri lerni aliajn eh, lingvoi lingvoj pli facile kiam ili ja cias Esperanto a ne diris al vi ion pli pri tio? Uh, yes. E, vidu, mi jamam ete racontis pri signoro Isai, kio instruis en mia universitatu andam cercae iaroi, cae anca opititio li instruis, cae Esperanto feitas ad homo i lerni aliae lingvoi. Ie iest jo valafuntias. Dom nu mi havas lernantimum, kio commences lerni Esperantur, nunce lernast la andram. Trecerile cred că spinifațiile proșimul, postestradul, le andra. Țitiu, la nu țitiu puțin să ceară omul i-am comprenit că este să alianismul, doi omete alia pentru maniere. Doi este să quasi

che chi ha via una cosa si dice in qualche sistema per via che sono molto più facili le anni ai canadiani uh, che se vi comprendo se vi vuoi mangiare da vi vi vi sto solo so che come se si erni Cina o Francia o solo vi prendo se spero tre volte se ti ami come se si vi non è successo spero ti esperato c'è la stessa vera tre vecchie del mio Какой есть спутник инфантилизации que a, que a mí estis infano, que a mí este infano, mia Mi apatro al mi pri, pri la universitato que vi laboras, la, la universitato de la de interpopolo y que eh, em, mi mi estas interesada en study. en en tiu, tiu universitato se mine mine parolas la, la rusa la rusa lingvo ĉu vi pensas ke tiu esta es estus mm, facila lerni la rusa lingo el Esperanto ¿Pos Esperanto Do, se mi bona komprenas demando estas ĉu facilas lerni rusan aŭ malfacilas, ĉu? Yes. Yes. Yes. Milline geam lernis darusa felice. Ogni diras che la rusa è costume la plej malfacile lernebla lingvo en la mondo. Ĉar ĝi havas tre malfacilan kaj nelogikan gramatikon. Sed mi povas diri, ke inter esperantistoj mi povas kelkajn homojn, kiuj ne estas rusaj, sed plue bonege parolas rusan. no tilde estas facile, sed tio estas simple. Ilinde. Mi ne imagas, mi, mi ne imagas kia maniere tio estas, estas ege malfacile kaj ege lingvo. Sed Ana, eh, mm, en, en en la urbo de o oni estas filmo que nomiĝas Ana Karenina eh, comprenderle estas eh, pri la romano de Tolstoi Chu vianomo estas pro tiu eh, verco de Tolstoi auné? ne Do, Anna estas eh, sufiĉe sufiĉe konata rusa nomo. Eh, daŭrinde mi Uh, mia parte di Nokia, ma smaschi si incomati in giascun di Nokia, come se fidi non funziona, no? Dove sta stupendo interesse di studio, se ti provano, in Russia, vero, è stare Kai Chubi, vidis la filmon, estas rusa filmo, pri Ana Karanina, kaj estas de la jaro 2000 dek sep. Ĉu la ah. filmon? Della jaro do mi de sebe ancora ne, char eh, mi havas maio tremaj sovietian filmon, lau uh, lau sama romano, tio mi vidas. La nova da da ancora ne. Bone. Dankon. Ne da mi de, tio aliei demandoi, consiglioi. Ĉu vi estas denaska esperantisto? Hm? Ju vi estas de naska esperantisto? Do, ju tenen di eklernis esperanto en la jaro du eh, mi ok. Kia mi kundima vizitis nian unuan esperanto kongreso en Rotterdamo. Eh, mi tuten ne parolas en esperanto, mi polis eh, nun du vorto unua vorto esti saluto, dua vorto esti skolopendro. Ciam, mi trovis belan bildon tiu besto, que supe estos escribimientos como perdido. Bueno, por eso muy deporte, ah, que en ah, día mi comencé a visitar con Dimati Barcelona con Tijoy, que mi de día de la desesperanza. me simple visitas es con Tijoy, a los cultes, porque pegarme se vieron para los cultes, que posta comencé a ser un padre. adima ah, Dima, estás de Nazca. Chudima, Ch yes. Ah, bueno. Eh. Eh, ana, miel venis pro alfrue sed mi captas la ocasión por y finca y diman compreneble, pro laboro en revuo Esperanto. Mi, mi trovas que vi eh, sigis la en multe, y estas yes. multe pli legebla, multe pli agrabla volantaŭe. Mi gratulas vin y dan yes. al Mi amopinias. Mi plibonigis la movadon kaj tio estas graba. grava. Ni ankaŭ penas plibonigi movadon eh, uzante niajn kursojn, ĉar eh, preskaŭ ĉiuj niaj lernantoj estas junaj kaj belaj kaj aktivaj, do mi tre esperas, ke ili donos ankoraŭ novan forton kaj novan esperon al Esperantujo. Dankon al Mi multe dankas ĉar hodiaŭ mi lernis multnombraj da strategioj por instrui Esperanton. Malgraŭ ke mi ne estas instruisto, mi jam volas instruistigi. <laughs> Tio estas tre interalie, tio estas tre agrabla afero kaj fojfoje dum eh, Ni kurso diha distrema nekaj Zagreb ena življenja realno cena ravivo, kaj ni kurso vere so tenisnike in sales. Čam čijam je dedes, džuji dedes je on mamu za vrakonci, et mi je nanto i da dedes komuniki kuni, da dedes tedeci, kaj tio egehetes. Batalje kontra malfacelažo i vene ravivo. Do ne prefaru tio. Nek. Dank aan Aline. Dank aan Aline.